moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav e, svima koji ste sad zajedno s nama u emisiji Zelenog e, telefona. Prije svega e, pozdrav vama, ali pozdrav i eto našoj suvoditeljici, možemo tako reći, u ovom programu. Ana Golja je i danas s nama. Ana, dobar dan. Lijep pozdrav svima. Krenimo naravno sa današnjim bogatim temama o kojima ćemo danas govoriti u emisiji Zelenog telefona ali prije svega ćemo krenuti sa onom temom, e, stigle su nam brošure i možeš i ti. O čemu se radi i moramo naravno našim slušateljima reći gdje mogu doći do svoje, svojeg primjerka brošure i e, naravno eto tu kod nas na Pomorskom radiju Radio Bakru idemo malo predstaviti na brzinu ovu brošuru koja doista vrijedi da je predstavimo. Znači, brošur, pričali smo već zadnji put o mhm. tim brošurama. Radi se o jednoj slikovnoj brošuri e, koja na vrlo jednostavan način svima objašnjava na kako riješiti 20 naših najčešćih najčešćih problema koje se prijavljaju na zeleni telefon. Znači 20 rješenja za 20 problema na različite, e, kažem, različite teme. vrlo je jednostavno, vrlo slikovito prikazano, namijenjeno je za svih, tako da od najmanjih pa do najstarijih svako može ju prolistiti i vidjeti zanimljive teme unutra. Većina je i onih stvari koje smo mi pričali u samoj emisiji, a to je šta napraviti ako vidite divlje odlagalište, ako, neko, ako vidite izljev nafte, ako vidite mhm. da neko gradi repetitor, znači takve stvari možete e, unutra naći koga treba nazvati, gdje treba i kako riješiti. Evo doista sjajno, lijepi e, primjerak e, koji možete nabaviti ovdje kod nas e, na Pomorskom radiju Radio Bakru, to je potpuno besplatno. Dođite i naravno rado ćemo vam dati da čujete o čemu se zapravo i pročitate o čemu se zapravo radi. Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša. Da, inače sama brošura nalazi se i na web stranicama Žmerga kao i mreže zelenih telefona, mhm. znači ili Zmergo.hr ili zeleni-telefon.org. U, znači u polu Bakru se nalazi u Pomorskom radiju Radio Bakar, u Rijeci možete naći u Rinfo, u Opatiji možete u Žmergu, u Matuljima ćemo sad imati kad budemo imali ove naše promotivne događanja e, sjemenarstvo i sajam. Inače možete uvijek naravno naći na svim našim promotivnim događanjama, a u Lovranu u Lovranskoj bolnici. Evo, e, vjerujem e, da ste čuli i da ćete svakako se zainteresirati e, i doći ovdje i kod nas i na ovim mjestima na kojim je Ana rekla. Već kad smo kod zelenog e, telefona, e, krenut ćemo sa onim što se e, može prijaviti, ali i još jedan zanimljiv način prijave, posebno događanja koji je u ovih zadnjih par dana eto zaokupirao ovu našu javnost ovdje u našem kraju. Naravno, radi se opet o urinju. Da, ovaj put opet se radi o Irinju mhm. nije sad vezano za uh, eh, inu rafineriju nafte, nego ovaj put eh, za Indeko ili barem eh, prijavitelj pretpostavlja da je vezano za Indeko s obzirom na to da je od njihovog od njihovog građenog prostora pa na dole se slijevala jedna tamna sluzava tekućina koja je bila skliska kada se hodalo po njoj i ona se je slijevala sve skroz do mora. Mhm. Usred ovih velikih kiša pa, ove ovaj, građanin se naravno pita šta se to izlilo, odnosno šta se to ispire i zašto to mora odlaziti u more, tako da nam je to prijavio e, i to je bilo u nedjelju ovim putem htjela bih pozvati svih da kad vidite ovako nešto što je e, kratkotajnog pojava, da zovete 112. Zato da može inspektor e, čim, prije izaći na teren i čim prije to vidjeti, e, jer vjerovajte na sad, nakon opet ove, se ove silne kiše što je padala, pitanje da li to opet curi i teško ćemo naći uzrok ovaj, šta je bilo, šta je uzrokovalo ovo curenje. Evo, takvih pojava velikih kiša, otpadnih voda doista ima jako puno u našem kraju, evo tu kod nas e, i u Bakru kada se eto more promijeni totalno boju upravo iz e, takvih e, razloga. No imamo i još jedan slučaj, veza je Indeko odnosno rijeka Tank. Čemu se radi, kakav je to smrad bio na srdočima prijavljen? E pa sad to opet ne znamo. stvari u tome da prijavitelj koji je prijavio smrad uh nam nije mogao definirati kada se to tačno, točno dolazi, mhm. do, događa i kada je došao eh, sam inspektor na, na mjesto događanja, on eh, nije vidio nikakvo, nikakvo čudno zagađenje, nije osjetio nikakav smrad. Mhm. Tako da bih htjela ovim putem pozvati građane da ako bilo što osjete, da nas eh, čim prije kontaktiraju u Žmergo, da počnemo pisati i, bilježiti datume, odnosno vrijeme kada se to dešava, tako da bi mogli da bi mogli inače e, Evo, imamo, voditi računa. Imamo odmah još jedno, e, jedno izgleda, jednu prijevu, da li potaknuta ovim e, o čemu mi razgovaramo. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovako, htjela bih prijaviti jedno ilegalno odlagalište, samo što je ono se nalazi u blizinu Čabra u blizini Čabra, znači kod sela Tršće. Mhm. E, tamo ima jako puno odbačeno, odbačene bijele tehnike, znači frižidera, perilica, štednjaka i tako dalje. Znači mi smo prolazili onuda zbog e, putovanja, no sve je bilo prekriveno sa snijegom, tako da nismo uspjeli vidjeti koliko točno svega ima. Pa eto, to je mhm. naša <laughs> prijava, tako da voljeli bi da možemo nešto napraviti u vezi toga. Dobro, hvala vam puno da ste ovaj, prijavili, pogledat ćemo čemu se radi. Ako ne možete na mail poslati, ako imate bilo kakve slike, mi bi vas molili i točnu lokaciju tako da, da možemo lakše prijaviti, da vidimo i čije je to točno nadležnost. mail na koji možete uvijek pisati je zeleni to, zeleni telefon monkeysmergo.hr mm i pošaljite nam, kažem, lokaciju i fotografije. Hvala vam puno. Može, može, Evo. E, hvala i vama, još jednom hvala, na javljanju. Pozdrav. Pozdrav. Evo čuli ste e, jednu e, prijavu, ovakav otpad e, te bijele tehnike i ne znam, ljudi kad se sele preuređuju stan, najlakše je baciti negdje gdje misle da neće da ih niko ne vidi. Da, da, da ih niko ne vidi, ali ipak uvijek ljudi odlaze i u prirodu i jednostavno nađu tako nešto i mogu na ovaj način E, prijaviti. Evo, kod nas e, na Podvežici, na Vežici iza e, škole, osnovne škole, gore jedan, jedna mala cestica i garaže i kraj tih garaža nalazi se eto, jedna masa odbačenog, tako kažem, starog namještaja i ostalih stvari, a da ne govorim pokraj baja kada zna biti čak odbačenih vrlo neugodno za pogled, barem starih madraca. Da, evo baš sam htjela danas pričati o tome jer smo imali više prijava vezane upravo za to kamo šta baciti, a vidimo i da još uvijek se dešava da, e, građani bacaju svugdje okolo, a ne na to, za to predviđena mjesta i htjela bi još jedan put ovaj, reći da postoje nam znači reciklažna dvorišta, one su na Pehlinu i na Mihačevoj Dragi, plus to imamo i mobilna reciklažna dvorišta to su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju tih manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva. Na području grada Rijeke im čak je 19 lokacija na koje prolaze na koje mhm. prolaze ovaj, mobilna reciklažna dvorišta i postoji raspored jer se znači svaka lokacija je svakih 14 dana. Tako da termine i lokalitete na kojima se nalazi mobilno reciklažno dvorište možete vidjeti na E, na stranicama Čistoće rijeka. E, kažem, otvorite e, njihovu stranicu, pogledajte, piše vam točno kad se zamjenjuju s kojeg u kojem mjestu su. Evo, doista vjerujem da je ovo interesantno, budući da imamo još jednu dojavu. Halo? Dobar dan. Dobar dan Nije dojava, samo bih htjela sve ove koji odbacuju mm madrace i ovo sve što je. Imaju pravo preko mjesnog odbora naručiti baju, pa neka budu kulturni i to čiste. Ja, e, Slažem se isto, da. Ovaj, znači, ne, e, koristite sve mogućnosti koje su vam date. U ostalom, na kraju krajeva možete i kao privatne osobe uvijek naručiti baju koje će vam staviti ispred vaše kuće i onda možete ju puniti. Evo. preko mjesnog odbora je besplatno. Evo, i razno razni e, kućni savjeti isto tako mogu naručiti baju i svjedoci smo toga kad se čiste i konobe, drvarnice, da se te stvari tako tako rade. Evo, hvala, hvala, hvala vama što ste, ste se javili. Super, super ideja. Idemo naravno e, dalje, budući da smo sada eto čuli još jedno zanimljivo e, mišljenje e, i jednu preporuku upravo na koji način lakše doći do ovo, ovog, do neke reciklaže, odnosno kako najbezbolnije bez tih ružnih naših pogleda na ružni okoliš naime postupiti. Jedno od njih je to zvati e, baju, da li preko mjesnog odbora, da li kućnog savjeta naravno pogledati e, na stranicama gdje i kada gdje se nalaze, odnosno otići na Pehlin, Mihačevu e, dragu i na neki način e, tako i postupiti. A ono što smo rekli što je vrlo e, bitno, ona mobilna reciklažna dvorišta, to se radi o jednom velikom, e, kako bi mogli reći, kao kontejneru koji je eto e, na neki način... Kamionu u kojem možete onda pojedine vrste otpada odbaciti, tamo je uvijek jedan gospodin ili gospođa koje, vam mogu pomoći mhm. a, i oni su otvoreni 0-24 sata i tamo se može baciti stvarno različite vrste otpada kao što su staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, mhm. sitni elektronički otpad, metalnu ambalažu pod tlakom, plastiku, tetru ambalažu, metal, ambalažu opasnih tvari. Znači stvarno imaju širok, širok spektar stvari koje možemo baciti i uvijek se sjetite da ako bacimo to skupa sa komunalnim mhm. otpadom, to se više ne može odvojiti, zagadite i onu, onu ambalažu s kojom ste bacili, koja se onda poslije više ne može koristiti, dok ako to odvojeno prikupljamo, onda to može ići dalje i na reciklažu, na oporabu i na upotrebu i tako dalje. Naravno, evo sve ovo što smo malo prije čuli, e, što se tiče i samog radnog vremena, to je 024, jel tako? Kad se može i prijaviti, kad se može i e, naravno doći i nekako zbrinuti to što trebate. Da, i sve što na vam nije jasno ili ne znate, imate info telefon od čistoće, uvijek možete zvati zeleni telefon, mhm. ako mi ne znamo, mi ćemo pokušati saznati nazad svih da vam nađemo mjesto gdje možete odložiti pravilno otpad. Evo, doista vjerujem da o ovome o čemu pričamo treba uvijek pričati, pričati i pričati. Vjerujem da ćemo e, ipak neki način i polučiti neki rezultat. Sad ćemo napraviti jedan kratku, jednu kratku e, pauzu, e, naravno, a onda ćemo krenuti na još jednu vrlo zanimljivu temu koja je eto upravo jučer održana u Opati. kad rasplače kuda lošice Kad eko odzvoni i samo najgore ponovi Dokazat ću ti da nismo slučajan odabir da odabir Kad raspače kuda lošice Kad neko zvoni i samo najgore polovi, Dokazat ću ti da nismo slučajan odabir Bojim se da ne ostanemo samo Ožiljak u vremenu tetoviranoj koži Imena koja bljede Bojim se da ne ostanemo samo Strah i navika Podsjetnik što zvoni Kad treba reći da te voli Kad rasplaše kuda lošice da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Idemo dalje na drugi dio današnje emisije Zelenog e, telefona na Pomorskom radiju Radio Bakru. Evo u ovom prvom dijelu nekoliko prijava na zeleni e, telefon. E, rekli smo riječ dvije i o mobilnoj reciklažnim dvorištima i na koji način naravno postupiti, ali isto tako smo vam ponovo predstavili Možeš i ti jednu zanimljivu brošuricu. Sada već smo najavljivali e, da će se ovdje kod nas održati i da se je održala zapravo jučer jedna e, zanimljiva međunarodna konferencija inovacije kreću od ozdo, lokalni modeli sprečavanja bacanja hrane. Evo, e, tko drugi nego upravo e, iz udruge Žmergo, Helena Traub je e, i danas s nama, pa će nam reći nekoliko riječi upravo o ovoj održanoj konferenciji. Helena, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Jučer je održana e, sama e, konferencija. idemo reći, e, Udruga Žmergo i platforma Mreža Hrane su se upravo povezali i ovo čemu smo govorili u jednoj od naših prethodnih emisija. Na koji način i što je bilo važno možda da istaknemo za naše slušatelje, a to je doista jedna tema koja svih zanima hrana na samoj konferenciji. Hrana je definitivno izuzetno e, e, važna, e, ne samo u nutritivnom smislu, nego i u smislu bacanja hrane. Evo, veliki naslov u novom listu, dok svaki četvrti stanovnik vladuje mhm. Europa smeće baca, u smeće baca 142 milijarde eura, vjerovali ili ne, na godinu mhm. mi bacamo, znači sve naše prirodni resursi, naš energija, sve ono što ulažemo mi na kraju to bacamo u smeće. žalostno mhm. e, žalosno je to podatak, e, ali ovo je bila dobra prilika da na konferenciji saznamo iskustva i iz Europe, e, ali i, i lokalna iskustva organizacija koje žele to promijeniti. Mhm. Da možda kažemo riječ dvije, tko je sve bio zapravo prisutan i tko se je sve našao na ovoj konferenciji? Pa konferencija je zaista kupila stručnjake visoke političke razine RH i EU, mhm. tako da osim e, civilnih organizacija koje se bave zagovaračkim djelatnostima, e, panelisti su bili recimo posebna izvjestiteljica Europarlamenta za bacanje i sigurnost hrane članica eh, Europskog parlamenta Biljana Borzan, mhm. zatim glavni tajnik vlade Republike eh, Slovenije Tadej Slapnik, mhm. koji je inače i sudjelovao u postavljanju problema bacanja hrane i kružne ekonomije na razinu prioriteta vlade Republike Slovenije, o čemu smo i pričali u jednom javljenju. Mhm. I imamo iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i izvjestitelja o državnim sustavima hrane, gospodina Mindaugas Mičulevićiusa iz mhm. eh, Litve. Eh, zaista jedno šarliko društvo koje je dalo pregled eh, na jednoj evropskoj razini, ali isto tako bio je tu gospodin Vedren Horvat iz Instituta za ekologiju, mhm. zatim e, naša partnerska organizacija Ekologi Brezmeja e, i gospođa Urša Zgojnik koja je govorila o nastojanjima e, te organizacije u Sloveniji kako bi približila tu temu djeci, mladima, ali oni nešto starijima. Evo... Moram priznati da meni je recimo oduševilo predavanje gospodina Slapnika mm koje je bilo e, da uvod zapravo njegovo predavanje bilo je od kolege Zorana koji je rekao evo samo preko kupe a svjetlosne godine napred i kada mhm. gledamo Sloveniju i šta je gospodin Slapnik nam govorio mislim da je, da je to baš tako sam se osjećala Slovenija je kao država krenula u zeleno održivo kružno gospodarstvo mhm. i mislim da je to nekakav cilj kojem svi trebamo težiti. Moram priznati da mi je jako žao da nije bilo pun, e, više e, naših e, upravnih odbora, odnosno mhm. političara i ljudi iz gradova i općina koji bi čuli ovakvo predavanje bilo je stvarno kvalitetno i pokazalo je na koji način se da se stvarno može na taj način mhm. krenuti i gledati ovaj, i, i promijeniti e, način gledanja zapravo na cijelu državu i, ili recimo jednu lokalnu zajednicu pa onda krenuti e, znači mijenjanje u tom kružnom gospodarstvu. Isto bilo mi je zanimljivo, e, gospodin Vedran Horvat se nadovezao na njega i isto govorio o kružnom kružnoj, kružnom gospodarstvu, s tim da je pokazao i nekakve njihove manjkavosti, ali i dao mogućnost, odnosno dao na, mogućnost nadogradnje. Tako da to mi je bilo jako zanimljivo na koji način zapravo svi mi možemo to promatrati i kako možemo na taj način jako puno problema riješiti. E, u svakom slučaju sam cilj konferencije, evo možda da nam i e, Helena to e, potvrdi, je upravo ovo o čemu je Ana govorila, da se na toj jednoj većoj političkoj razini zapravo svijesti ovaj problem bacanja hrane, a i svjedoci smo da se o tome ovih dana ipak pojačano govori. Tako je, ali ono što treba naglasiti, koliko god mi uvijek forsiramo tu političku razinu zakone, e, promjene trebaju krenuti od nas. E, čak 48% otpada, e, znači od te hrane koje, koju ne konzumiramo, dolazi iz, iz, iz, iz kuće, znači mhm. od, od nas to nije nešto abstraktno, to je nešto što svako od nas može jednom pametnom održinovom potrošnjom promijeniti. Ukoliko mi ne bacamo stvari iz frižidera, sigurno će se ta količina smanjiti. E, ja bih rekla čak i jedan predivan primjer na koji način se može iskoristiti namjer, pred istekom roka trajanja je bila i je bio organiziran ručak za sudionike u e, kabinetu ugostiteljske, škole u Opatiji gdje su učenici pripremili ručak e, znači hranom namijenjenom bacanju. Mhm. E, svatko od nas u frižideru može planirati i vidjeti što je što treba potrošiti kako bi se hrana ne bi bacila i to je nešto što svako od nas može napraviti i na što trebamo imati naglasak. Evo možda da izdvojimo nešto od te hrane, šta vam e, pada na pamet, šta je, šta je bilo? Pa bilo je zaista svega, bilo je i vegetarijanskog e, menija, mm. E, bilo, zaista, bilo vrlo ukusno, čak i delikatese su napravljene mhm. od od te hrane, mhm izuzetno ukusno, a koliko bilo dobro možemo i vidjeti e, time da, da su e, sudionici jednim toplim, dugim, iskrenim pljeskom pozdravili sve učenike koji, koji su zradili najveći dio posla. Evo doista e, sve, e, sve čestitke i u gostiteljskoj e, školi. Vjerujem da ćemo mi malo više i poslušati kroz ovu njihovu himnu koju imamo kod nas i da će takvih doručka, ručkava biti još kod njih. Na koji način na koji način će se zapravo moć e, i pripremiti e, i educirati ostalo stanovništvo zapravo na tu hranu da se ona ne mora bacati. Da, mislim, meni je bilo zanimljivo isto jedna od stvari koju su zapravo svi e, sudionici govorili odnosno nekako su se ta nit mi se meni zaglavila u glavi da su svi ju zapravo spominjali, a to je lokalna proizvodnja i konzumacija hrane. Mhm. I to je ono nešto na čemu Žmergo radi već godinama sa našim sajmovima, sa edukacijama i sa poticanjem ekološke poljoprivrede i mislim da je to jedan od, od krucijalnih stvari koje možemo napraviti. Znači da lokalno uzgajamo hranu i da lokalno konzumiramo, na taj način imamo i manji ekološki mhm. otisak, manje zagađenja i možemo bolje planirati potrošnju. Evo doista e, slažemo se e, s vama, inovacije kreću od ozdo, dobre lokalne prakse sprečavaju bacanje hrane. To je zapravo, e, možemo reći, i tema čitave ove konferencije, ali isto tako sve ono o čemu se je i govorilo, vjerujem da takvih susreta treba biti više. Slažem se. Jel se slažete, Helena? Pa mislim da su susreti dobri, ali da svako od nas treba krenuti i zaista nešto učiniti. E, mhm. u, trenutno smo u Europskom tjednu smanjenja otpada, e, krenimo od nas samih i smanjimo otpad. Mhm. Evo, to je dobra poruka ehm, da krenemo od nas e, samih kako bi upravo smanjili taj otpad. Tu se vraćamo i na početak naše današnje emisije gdje smo pričali. <laughs> Ovaj, da. da, u svakom slučaju i ovoj našoj brošurici. E, Helena, hvala lijepo na današnjem e, javljanju. Zeleni telefon. Vjerujem da ćemo se uskoro opet čuti sa ovako zanimljivim temama. Zahvaljujem i lijep pozdrav svima. I evo na nekako samom kraju današnje emisije čuli ste puno zanimljivih, e, pa mogu reći e, i preporuka, budući e, da nas je to i svih zainteresiralo i zaintrigiralo zapravo kako su to i učenici ugostiteljske škole u Opati pripremili jedan takav meni. Slike možete vidjeti na Facebooku od da, Šmerga. Evo, vjerujem i to od namirnica koje su bili, bile pred rok, istekom roka trajanja a bile su zapravo namijenjene e, bacanju. E, cilj ove konferencije, rekli smo uvijek, ona nekakva edukacija, preventiva ili ono što se može postići e, kao jedan socijalni i ekološki gospodarski problem, kako si zapravo na taj način pomoći. Da, i razmjena ideja. Mislim da je to vrlo važno da vidimo koje su prakse koje uspijevaju, šta možemo prilagoditi za naše potrebe i šta mi možemo sami ovdje u našem lokalnom lokalnoj zajednici napraviti, a da bi sprečili bacanje hrane? Evo, eh, kratak osvrt naravno i na sami početak eh, današnje emisije. Eh, Ana, spomenut ćemo samo ove dvije, tri prijave koje smo imali. Vezano za prijave, znači pozivam još jedan da svi koji osjetite bilo kakav neugodan miris koji se širi na srdočima, da nam, da nam javite, da vidimo kada se to dešava. Uh-huh. Naravno, koristite čim više reciklažna dvorišta, kao što ste čuli, ovo je tjed, Europski tjedan otpada, tako da ajmo ga pokušati čim manje stvarati, a onaj koji i stvorimo, da ga pravilno zbrinemo. I imamo broj 0 72 123 456 ili naravno pomorski radio Radio Bakaru u kojem možete uvijek sve javiti. Evo, naravno i doći i eventualno svi vi koji ste zainteresirani doći na po svoju brošuricu, možeš i ti ili tu istu brošuricu pronaći na stranicama udruge Žmergo u digitalnom obliku zmergo.hr ili zeleni-telefon.org. Evo nas sada na samom kraju, naravno zahvalit ću i danas Ani e, Golja na gostovanju i na eto, pomoći u vođenju ove e, emisije zelenog e, telefona. Emisiju je realizirao Maraj Mustapić, e, vodila Alenka Denona Mustapić. Evo, do novog e, susreta u novom, novoj emisiji Zelenog telefona. Jedan ekološki pozdrav od nas. Doviđenja. sa nama Opatijom se dičimo našom I stara dama se diči sa nama Godina svaka za nas je dobra I novi ljudi i nova znanja Uspjeh nas prati gdje god mi pošli u školsku svatko baš sanja Ovo je radosni jesmo Iza nas se zna na daleko Učimo, znamo, vježbamo snažno Jer svako od nas neko oh. mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.